Govorimo o najboljem stvorenju govorimo o najodabranijem Allahovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Neophodno je da se upoznamo što je god moguće više s njim. Nemojmo nikada zaboraviti da su tri vrste znanja ili tri oblasti najbitnije za nas na Dunjaluku, da ih dobro izučimo, da budemo ubijeđeni u njih i da radimo po njima. A to su poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, poznavanje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi sallam i poznavanjem dini Islama, naše vjere Islama, onih osnovnih pitanja za koja nećemo moći se pravdati neznanjem. Ta tri pitanja, ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je bila tvoja vjera, ta tri pitanja bit ćemo pitanju svojim kaburovima, Ta tri pitanja bit ćemo pitani u svojim kaborovima, pa onaj koji uspješno odgovori na pitanje ko je tvoj gospodar, ko odgovori i kaže moj gospodar je Allah, ko odgovori na pitanje ko je tvoj poslanik, moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i ko odgovori na pitanje uspješno koja je tvoja vjera, moja vjera je Islam, njemu nakon tog kaburskog ispita bit će sve bolje i bolje i sve lakše i lakše. Dočim onaj koji ne bude odgovorio ispravno, ne bude mogao dati bilo kakav odgovor njemu nakon tog kapurskog ispita dolazi sve teže i teže i sve gore i gore. Na ova pitanja neće moći čovjek tek tako lahko odgovoriti jer je to potpuno drugi svijet, potpuno drugačiji način života, kaburski način života ili kako se kaže berzeh, zagrobni život. Tako da čovjek neće moći tek tako lahko odgovoriti. Moće onaj, samo onaj koji bude ubjeđen u te odgovore na Dunjaluku. Odnosno onaj koji bude živio po tim odgovorima na Dunjaluku. Onaj koji bude živio i podčinio svoj život Allahu Đelevala. Onaj koji bude taj svoj život provodio i posvećivao ga Allahu Subhanahu Wa Ta'ala kako? Onako kako ga je posvećivao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam odazivajući se propisima dini, dini Islama. Zbog toga govorimo između ostalog i o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame jer ćemo biti pitani o njemu. Nećemo moći odgovoriti ukoliko ne upoznamo ga na Dunjaluku, ukoliko ga ne budemo što je god moguće više slijedili također na dunjalku. Zato govorimo o poslaniku alihi salatu oslam kako bismo ga što bolje upoznali, kako bismo ga što više voljeli i kako bismo ga što dosljednije slijedili u njegovom životu i načinu sprovođenja vjere dini islama. Konkretno govorimo o obhođenju Allahovog poslanika alihi salatu oslam prema grešnicima. U našem evo već velikom broju emisija govorimo o obhođenju Allahovog poslanika alaihi salatu oslam sa razno raznim kategorijama ljudi, odnosno sa svim onim kategorijama ljudi s kojima se on, Allahov poslanik alaihi salatu oslam u svome svakodnevnom životu susretao, pa smo dakle govorili kako se Allahov poslanik alejhi salatu sam prije svega obhodio prema svojim ashabima, njemu najbližim, onima koji su stalno bili u njegovoj blizini, kako se obhodio prema svojim suprugama, kako se obhodio prema svojoj djeci i ostaloj djeci, svojim unucima i ostaloj djeci, zatim kako se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obhodio sa jetimima, posebnom vrstom jeli djece, onima koji nemaju svojih očeva, koji su izgubili očeve prije godine ponoljestva, prije godina ponoljestva, zatim kako se obhodio sa sjeromasima, kako se obhodio sa jetimima, kako se obhodio sa raznim kategorijama. Pa, dakle, u ovoj emisiji, kao i u našoj prethodnoj, govorimo nešto o obhođenju Allahovog poslanika, alihi salatu islam, prema grešnicima. I složit se da je to najšira kategorija, kategorija koja obuhvata sve nas. Jer je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Kullu bani Adam hatta wa khairu hatta ina tawabun. Sve jedan čovjek griješi, sve jedan. Svi smo mi grešnici. Međutim, ko su najbolji grešnici? Oni koji se pokaju, oni koji se poprave, oni koji se ostave te svoje greške. Kako da se poprave, kako da se pokaju, kako da se ostave te greške ukoliko ne saznaju, ukoliko ih neko ne poduči, ukoliko ih neko ne ispravi. Zato Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallam mnogo je uložio truda u odgoju tih generacija, u ispravljanju njihovih grešaka. Pogotovo kao što nam je poznato, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam pojavio se među narodom koji je živio u vremenu mnogoboštva, kada su se mimo Allaha dželjavala obožavala lažna božanstva, među njima mnogo šta je bilo uvriježeno od nevaljalog, od lošeg, pa Allaho poslanik alihi salatu oslam uložio je mnogo truda u otklanjanju tih grešaka i mnogo, mnogo metoda, mnogo načina otklanjanja grešaka prenose se prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. U našoj prošloj emisiji spomenuli smo dakle, jednu od metoda da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam posvećivao veću pažnju većim greškama, odnosno na prvom mjestu prvo bi ukazivao na najopasnije greške, greške koje su vezane za ubjeđenje, vjerovanje jednog čovjeka, vjerovanje osobe. Dakle, one greške koje mogu dovesti u pitanju njegovu vjeru, greške koje ga mogu izvesti iz vjere. Zatim Allaho poslanik alihi salatu oslam pravio je razliku između onih koji bi učinili tu grešku svjesno, namjerno, onih koji bi, dakle, imali znanja i također pravio bi razliku i na potpuno drugačiji način se obhodio prema onim ljudima koji su učinili grešku, počinili, ma ta greška bila, međutim bili su neuki. Bili su neuki, pa smo vidjeli u prošloj emisiji, čuli, saznali nekoliko primjera kako se Allahov poslanik alihi salatu sam obhodio prema svojima sahabima koji su imali znanja pa su pogriješili, I na drugoj strani kako se milostivo, blago, sa razumijevanjem obhodio prema ljudima koji bi dolazili iz pustinje, koji su stanovali daleko, daleko od Medine o kojoj se govorilo o Allahovoj vjeri, u kojoj su se spominjali, citirali novi kuranski objavljeni ajeti i sl. Dakle, na potpuno drugačiji način Allahov poslanik alihi salatu sam obhodio se prema ovim dvijema kategorijama. Također, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem pravio je razliku među grešnicima i među greškama onih koji učinu grešku iz želje da učine, učinu neko dobro, koji su namiravali da učine neko dobro, pa dok su činili to dobro, učinili su i grešku ili maksimalno su se potrudili da učine neko dobro, maksimalno su se potrudili da dođu do nekog dobrog rješenja, pa su na kraju ipak pogriješili. Ustanovilo se, ispostavilo se da su pogriješili. Pravio je razliku između takvih i onih koji pristupaju svemu tak tako, nonšalantno, bez ikakve odgovornosti. Uput potpunom nemaru, potpunom gafletu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam različito se obhodio prema grešci jednih i drugih. Jedne je opravdavao, pokušavao ih razumjeti, bodrio ih, naprotiv obećavao im nagradu. Subhanallah, za grešku obećavao im nagradu, dok na drugoj strani one nemarne, neodgovorne, bahate, njih je korio i to žestoko. Pa, prenose se određeni primjeri, slučajevi iz životopisa Allahovog poslanika alihi salatu sam. Tako o onima koji se maksimalno potrude, ulože maksimalan napor, založe se maksimalno da dođu do ispravnog pa ispostavi se da su pogriješili o njima, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada sudija donese presudu nakon uloženog truda, ako presudi ispravno, Ako se ispostavi da je presuda ispravna, imaće dvije nagrade, doći mu koliko se ispostavi da je pogriješio, imaće, imaće jednu nagradu. Dakle, ako se ispostavi da je i pogriješio, međutim, kada, to je bitno, kada, nakon što se maksimalno potrudio, nakon što je proveo dane i noći u istraživanju, u traganju i na kraju rekao ovo je ono do čega sam ja došao, kasnije se ispostavi da je pogriješio imaće zbog svog tog uloženog truda imaće imaće jednu nagradu, međutim svakako on se u toj grešci neće slijediti. Na drugoj strani prenosi se kazivanje kako bilježi imam Abu Davud u svom sunenu od Džabira radijallahu ta'ala da je rekao bili smo na putovanju. Skupina nas, ashaba, dakle Allahov poslanika alihi salatu wasalam, bila je na putovanju. Pa ujutro jedan od tih ashaba osvanuo je džunup. U toku noći, dok je spavao, polucirao je u snu. Izbacio je spermu u snu, ne znajući. Međutim, propis je da takva osoba treba da se okupa kako bi sa sebe skinula taj dženabet, kako bi bila čista za obavljanje namaza i za druge ibadete. Pa je ta osoba također bila ranjena u glavu, imala je veliki otvor na glavi je li i glava je bila zamotana. Pa je upitala ta osoba, dakle ranjena koja je malterne i krvarila, a na drugoj strani bila je nečista, upitala je svoje drugove, svoje prijatelje kako da postupi sada. Treba se okupati, a jutro je, hladno je i pogotovo ima otvorenu ranu na glavi, pa su rekli mi ne znamo da ti imaš opravdanje da se ne kupaš. Jer smatrali su da je dozvoljno uzeti tejemum osobi kada? Samo onda ukoliko nema vode. Fa in lem teđiduma. Ako ne nađete vode, onda uzmite tejemum, potarite ili udarite svojim dlanovima o zemlju ili površinu zemlje, potarite svoja lica i potarite svoje ruke. Rekli su, mi ti ne nalazimo opravdanje da možeš da se ne kupaš, ti trebaš da se okupaš. Smatrali su da se može uzeti tajemom samo ukoliko nema vode, a on je imao vodu, nisu dakle znali, nisu pitali, nisu sačekali sa odgovorom dok neko ne ode i ne provjeri, pa mu tada dadnu odgovor da li dakle ta rana otvorena ili to hladno jutro, mogu oni biti opravdanje da čovjek uzme temu. Pa su rekli, ti se moraš okupati. I taj čovjek se okupao, taj ashab se okupao, je li posuo vodu po svome tijelu tako ujutro hladno i također po glavi i nakon toga umro. Nakon toga umro. Kada su vijesti o tome dospjele do Allahovog poslanika alaihi salatu sam, kako ih je ukorio? Rekao je, ubili su ga Allah ih ubio. Ubili su ga, Allah ih ubio. Zašto nisu pitali ako nisu znali? Zašto nisu pitali ako nisu znali? Kako su tako nemarno pristupili tom pitanju? Kako su tako bahato dali odgovor bolesnoj osobi? Pogledajmo dakle kako je Allahov poslanik alaihi salatu osallam ukorio one koji nisu uložili ama baš nimalo trudo. Rekli su mi ne znamo da ti imaš opravdanje, da možeš da se ne kupaš, moraš da se okupaš. Bahato, nisu dakle uzeli obzir hladno jutro, niti su uzeli obzir povrijeđenog čovjeka, već su mu tek tako dali odgovor. Zato neophodno je da se pravi razlika, kao što pravimo razliku između neukog i učenog, isto tako treba napraviti razliku između onih koji ulože maksimalan trud u dolaženju do ispravnog rješenja i onih koji postupaju tek tako, jeli, olahko daju odgovore, pričaju mnogo i slično. Između njih i također njihovih grešaka mora da se pravi, mora da se pravi razlika. Međutim, ukoliko čovjek u traganju za dobrim pogreši, kao što rekoh, na tu grešku mora se ukazati, Kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam kada sudija uloži maksimalan trud, uloži maksimalan napor pa presudi, ukoliko presudi po ispravnom ima dvije nagrade, ukoliko presudi pa se ispostavi da nije ispravno ima jednu nagradu. Jeste, međutim ukoliko se ispostavi da je neispravno, da nije donio odluku, presudu kakva je doista prava odluka, presuda kakva je istinita, dakle pogriješio je, ta njegova greška ne smije se slijediti, naprotiv mora se ukazati na nju, makoliko dakle on uložio truda, makoliko on želio da dođe do dobra, na njegovu grešku mora se ukazati, jer, jer koliko je ljudi koji žele dobro, a ne dođu do njega. Pa se prenosi slučaj u hadisu Amra ibn Seleme, da su sjedili kod Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala u Kufi, sjedili su pred njegovim vratima u njegovom dvorištu, pa kada bi izašao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, bili bi njegova pratnja, išli bi s njim u džamiju na druga mjesta i sl. Jednog dana došao je Ebu Musa al-Ash'ari, drugi plemeniti ashab Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, došao je Abdullah ibn Mas'udu, I kaže, sada dolazim do tebe, prolazio sam kroz tvoju džamiju i zatekao sam ljude tamo kako sjede u halki i jedan među njima, jedan od tih okupljeni, kaže im, recite stotinu puta Subhanallah. Pa oni svi govore Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nakon toga kaže, recite stotinu puta Alhamdulillah, pa govore Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ili na takav način. Pa Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan kada je to čuo, zajedno sa Ebu Musom el-Ešharijom krenuo je do te skupine u džami. Pa kada ih je sreo i vidio, doista ubijedio se da su istinite riječi Ebu Musa el-Ešharija, pita i šta to radite? Kaže, brojimo te spihe, tehlile, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, tahmide i slično. Kaže, brojite vi svoje grijehe. Što vi ne brojite svoje grijehe, ne bojite se, dobra dijela će vam biti sačuvana. Što god učinite od dobrih dijela, odnosno koliko god kažete, subhanallah, alhamdulillah, to će biti sačuvano. Allah subhanahu wa ta'ala neće to zapostaviti, niti zaboraviti. Sve će to biti zabilježeno, sačuvano i sutra vam predočeno. Brojite vi svoje loše, loše dijela, brojite svoje grijehe, brinite se za svoje grijehe. Ja vam garantujem da vam od dobrih dijela neće ništa biti sačuvano uništeno, neće biti zapostavljeno. Pa kaže, kako ste se samo brzo pokvarili? Allahu poslanik alaihi salatu sam samo što je umro, njegova odjeća se nije pohabala, nije istruhla. Njegova posuda, njegove posuđe nije se porazbijalo. Ashabi njegovi drugovi su još uvijek živi među vama. Šta to radite? Pa kažu, o Ebu Abdurrahman, Abdullah, Nismo željeli osim dobro, mi želimo samo s ovim dobro, želimo da zikrimo, veličamo, spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže koliko je samo ljudi koji teže ka dobru da dođu do dobra, ali ne dođu, ne postignu to dobro. Kaže Amr ibn Seleme, tako mi Allaha većinu njih iz tih halki, koji su htjeli da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kako su oni htjeli, kako im se prohtije, od sebe izmišljali način zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže većina njih iz tih halki vidio sam ih kako se bore protiv nas u bici na nehrvanu. U bici na nehrvanu oni su se borili protiv njih. Dakle, bez obzira što neko želi dobro pa počini grešku, na tu grešku se treba ukazati. Jeste moliti Allaha subhanahu wa ta'ala, nadati se da će čovjek zbog svoga nijeta, zbog svoga nauma, zbog svoje namjere možda imati neki seva pod toga. Međutim, na grešku mora se ukazati. Greška mora se otklonuti, ne smije se slijediti on za tom greškom. Zatim, dakle, u svemu se mora biti pravedan, pa dakle i u otklanjanju greške. Ukoliko tu grešku počini neko nama blizak ili neko koje je daleko od nas, neko koga volimo ili neko koga preziremo iz određenih razloga, dakle, na sve treba ukazati na sve treba ukazati, a ne kao što je kod većine ljudi i kao što je to odavnina, ukoliko počini neko njihov bližnji grešku, prelaze preko te greške, traže, pokušavaju kako, na koji način da otklonu grešku od njega, traže, čekaju pogodniju situaciju i slično. Je li neko dalji, je li neko protiv koga imaju nešto, spore se s njim, on počinio grešku, odma se osuđuje i to na najstrožiji način. Ne gleda se lijepa riječ da se kaže sa osmijehom, ne gleda se pogodna situacija, ne. On se odmah osuđuje, on se linčuje. Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame bio je pravedan u otklanjanju grešaka, na greške ukazivao svima, ukoliko bi neko htio da se odgodi, otkloni greška, da se ne kazni onaj koji je pogriješio, a bio je imućan Allahov poslanika alihi salatu, sam to nije uvažavao. Naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu talanha pripovijeda nam u tom smislu događaj koji se desio za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu. Sam. Naime, spominje se da je bila jedna žena koja je tražila od drugih žena da joj posude nakit kako bi se ona nagizdala, uljepšala. Međutim, kada bi žene htjele nazad taj svoj nakit, ona bi poricala, ona bi negirala da su joj one išta dale od svoga nakita. Nakon što bi se ona gizdala, poslije bi taj nakit prodavala i dolazila, dolazila do imetka. Pa kada je to čuo Allahov poslanik alaihi salatu samo odlučio je da je kazni za takvo njeno ponašanje. A ta žena poticala je, njeno porijeklo je bilo iz porodice Mahzum, iz ugledne porodice. Kada su žene čule, saznale da Allah, poslanik alihi salatu sam, hoće da je kazni za tu njenu grešku, za takvo njeno ponašanje, za utjerivanje drugih u laž, za uzimanje tuđih imetaka i slično, za krađu, tražile su ko će se zauzimati kod Allahovog poslanika alihi salatu sam, da je ne kazni da je nekazni za njen prijestup. Pa su pronašle koga? Usama ibn Zejda. A Usama ibn Zejd je bio miljenik Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Njegov babo Zaid ibn Harithe je bio miljenik Allahovog poslanika alihi salatu sam i onda također i Usama. Miljenik, sin miljenika. Pa kada je došao Usama, i ispomenuo slučaj te žene iz porodice Mahzum i tražio, zauzimao se za nju da se odgodi kazna te žene. Allahov poslanik alihi salatu sam sav se zacrvenio, zajapurio i kaže zar se to zauzimaš za odgodu jednog od Allahovih propisa, da se odgodi Allahov propis, da se odgodi odmazda nad njom? Zatim je izašao među sve ljude i rekao tako mi Allaha kada bi Muhammedova kćer, Fatima nešto ukrala, ja bih je kaznio. Doista prije vas su bili narodi koji, kada bi među njima ukrao ili učinio neko zlo, neko od njihovih uglednih, oni ga ne bi kažnjavali. Doći mu koliko bi to učinili siromasi, siromašni, poniženi, potlačeni iz njihovog naroda, oni bi ga osuđivali, oni bi ga kažnjavali. Kada bi moja kći Fatima ukrala, ja bih je kaznio. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio je pravedan. Bio je pravedan i dakle nije pravio razliku između onih koji su činili greške kada je u pitanju sprovedba kazne ili otklanjanje te greške moralo se ukazati na grešku. Svejedno, da li on bio blizak Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame toliko da je njegov rod, da je njegov potomak ili bio to neko dalek. Allahov poslanik alihi salatu wasalam bi ukazivao na grešku bez obzira ko tu grešku počinio. Dakle, bitno je ukazati na grešku, bitno je pojasniti grešku i dakle, mora se ukoliko greška zahtijeva povlači za sobom određeno jeli, ponašanje, neophodno je takvo ponašanje isprovesti sprem jeli, dotične osobe koja je pogriješila, pa čak dakle ukoliko ta osoba bila jugledna i međunarodom jeli slovila, ona na određeni način treba da se odgoji da joj se, jeli ukaže odgojna mjera. I postoje druge metode Allahovog poslanika alihi salatu oslam, kako se obhodio prema ljudima koji su griješili, kako na koji način popravljao i otklanjao od njih greške i budući da je ovo, kao što rekao na početku, najšira kategorija ljudi, svi ulazimo u tu kategoriju jer svi griješimo, ako Bog da govorit o tome i u našim narednim emisijama.